Hoje sabe as marchas, vem com papo de malícia, mas não dá nada. Ela joga o bumbum, a minha foto é amassa a placa. Ela se acha forgando de nave comigo. E nem imagina que tua amiga tem um vínculo, te digo. Muitos falsos, poucos são amigos. Nessa vida tu corre perigo. Me dá um abraço de amigo, pelas contas já é inimigo. Me desculpa geral, mas essa é a verdade. Sei que já foi de skate também. Hoje em dia eles podem, só porque eu tô de nave. Tá suave, Maserati, e no mar nas cortas de Com as pati, de verdade, implorando só por uma night. Então tá suave, Maserati, e no mar nas cortas de Com as pati, de verdade, que é o Kevin e o Jorge na night. Vai segurando. Hoje sabe as marchas, vem com papo de malícia, mas não dá nada. Ah, ela joga o bumbum, a minha foto é massa pra cá. Ah. Ela se acha forgando de nave comigo. Ah. E nem imagina que tua amiga tem um vínculo, te digo. Muitos falsos, poucos são amigos. Nessa vida tu corre perigo. Me dá um abraço de amigo. Pelas contas já é inimigo. Me desculpa geral, mas essa é a verdade. Sei que já fui um neném andei de skate também. Hoje em dia eles podem, só porque eu tô de nave. Tá suave, Maserati, e no manas corta diante, de as Constante, ah. de verdade, ah. explorando só por uma night. Então tá ah. suave, Maserati, e no manas corta diante, com as Constante, de verdade, que é o Kevin e o Jorge na night. Vai segurando.